บุ๊กทู เก้าสิบหกเดคำสันธานสามเวสนิซีทรีดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Ja ustajem čim budilnik zazvoni. ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ Ja postajem umoran, umorna čim trebam učiti. ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Ja prestajem raditi čim napunim 60คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Kada ćete pozvati ทันทีที่ดิฉันมีเวลา Čim budem imao imala trenutak slobodnog vremena เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา On će zvati čim bude imao nešto vremena. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Koliko dugo ćete raditi? ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Ja ću raditi dok mogu. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Ja ću raditi dok budem zdrav. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน On leži u krevetu umesto da radi. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Ona čita novine umesto da kuva. เขานั่งในผับ แทนที่จะกลับบ้าน On sedi u kafani umesto da ide kući. เท่าที่ดิฉันทราบ บ้านเขาอยู่ที่นี่ Koliko ja znam, on stanuje ovde. เท่าที่ดิฉันทราบ ภรรยาของเขาไม่สบาย Koliko ja znam, njegova žena je bolesna. เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน Koliko ja znam, on je nezaposlen. ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ja sam prespavao, prespavala. inače bih bio tačan, bila tačna. ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ja sam propustio, propustila autobus, inače bih bio tačan, bila tačna. ดิฉันหาทางไม่พบ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ja nisam našao, našla put. Inače bih bio tačan, bila tačna.